İklim için. Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Well, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıydı. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Cankara. Ben de Can Tombil. Bugün size uzaklardan bir kayıtla sesleniyoruz. Ee, bu haftaki programımızda bütün iklim, bütün senenin iklim olaylarını özetleyen şarkıları bulmaya çalıştık ve 3 gün boyunca bu şarkıları dinleyeceğiz. Bugünkü kaydımızda dinleyeceğimiz ee, ilk başta 350 Orgun e, düzenlediği Paris'e doğru konserindeki Bill McEwen ve Tom York'un ses kaydını dinleyeceğiz. Önce kısa birer konuşmayla iklim için e, neler yaptıklarını anlatacaklar. Sonrasında Tom York'tan Silent Spring ve Desert Island parçalarını dinleyeceğiz. Bunlar yeni parçalar. Devamında Kurumsal Avrupa Gözlem Evi'nden Pascal Sabido ile yaptığımız bir röportajı vereceğiz sizlere. COP21 süresince e, büyük şirketlerin e, sunduğu çözümleri pazarlayan bir alan oluşmuştu. E, bu kurumsal Avrupa gözlem evi ve aktivistleri de e, bu çözümler alanına yönelik protestolar yapmıştı. Biraz buradan bahsediyoruz. E, son olarak da yine bu röportaja uygun olduğunu düşündüğümüz Trio'dan Greenwashing şarkısıyla programımızı kapatacağız. Ee, ama çarşamba günü farklı müziklerle tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. İklim için. That's the point of this whole thing. That this pathway through Paris goes out into the future and one of the people leading us out into that future is Tom York. doing. yeah. And um, uh, I was trying to explain it to a friend of mine, and uh, I sort of said two things. First thing was, when my son was born, he immediately was really into nature. He's still really obsessed with it. Uh, and um, uh, when he was about three, he started asking me about global warming. Three or four, you know, when he could speak and shit. And, um, uh, we didn't really get very far until it was about five, and then it, and then basically, uh, I felt like um, I was watching him grow up, thinking, well, I could do this. Woo! Or I could say, fuck it and do this. Yeah! I haven't done enough. Nobody's done enough, except maybe Bill McKibben, his amazing. <laughs> but, um, uh, you know, they asked me to do this, and it makes sense to me. Uh, I don't know what's happening out in the summit. Lots and lots of words flying around. She showed me can't eat them or burn them. Yes, yes. So I've done this bit now. I've done the talking, yeah. So now I'll do the thing I'm actually good at. avec deux, deux nouvelles chansons. İklim için. summer numbers don't decide. Your system is alive. take back what is ours. We'll take back what is ours. Versus bad. <laughs> iklim için. Şimdi kurumsal Avrupa Gözlem Evi'nden Pasco Sabido ile yaptığımız röportajın İngilizcesini ve ardından da Türkçe çevirisini dinleyeceksiniz. İklim için. First, I would like to know, you remember that in Poland yeah. when this was happening, they kicked everybody out. No. Yeah. We walked out. Are ah, you walked They didn't. No, no, no. We walked out. The, the slogan on the T-shirt, a civil society I was so outraged at what was going on that they walked out of the negotiations because it was clear that politicians were listening to polluters rather than people. Um, and this, for me, that was a really strong moment of saying, we're not going to legitimize this process with our presence if you're going to keep listening to polluters when such a problem like climate change needs you to kick the <laughs> polluters out, not us. Uh, so now we're going to try and do the opposite. We're not going to walk out, we're going to try and kick them out. Okay. And uh, during the press conference, the president of uh, COP21, he said that uh, you have to come to the solutions because it's the first time we are having these solutions. it's very important. And nobody asked him, what, who are these solutions? Yeah. yeah. I mean, I think this shows how close uh, Laurent Fabius, François Hollande, and others are to these so-called solutions. I mean, NG, EDF all of these, they're not providing solutions. They're part of the problem. But unfortunately, our governments uh, have been convinced that these are the solutions. Um, what we're seeing instead, they're presenting things like we heard biofuels, um, they're, prevent- they're promoting GMOs, climate smart agriculture, gas. All these things are just ways to keep their business ticking over uh, and to try and rebrand their image to be climate friendly. Um, and the scary thing is, they're convincing people. You've got these huge spaces, officially endorsed by the president, and people think this must be a solution. So it's a real job to try and tell people these are not solutions, and we need to find real people-based solutions. And uh, were you aware of this brandalism going on? Yeah, so this is brilliant. I think this is a way really takes. We're all bombarded with adverts the whole time. So having this and actually putting these up in public spaces makes people question what are we being faced with every day and what is the reality of companies like Air France. You know, VW has said, We're sorry we got caught. I mean, they're brilliant. They really get to the core of the issue and make people realize that these companies have no place anywhere near our politicians, our decision makers, and they should be kept as far away as possible from the climate talks and from our governments. Okay, one last question. Uh, what do you expect from COP20? Two questions. What do you expect from COP21 and the ban on mobilizations on 29th? Do you think it has an effect on COP21 and the leaders' event? Yeah, I mean, uh, my expectations for COP21 have been very low for some time now because we've seen increasing influence of big business and their so called solutions. I mean, it's not just the Grand Palais, it's the Lima to Paris Action Agenda, it's the sponsorship. We're seeing how much big businesses who are causing climate change are being brought in as a solutions. So I really expect little that's going to save us from uh, what's looking like a catastrophe. But what we do know is that governments are going to come out and say this was a huge success. The same companies who are causing climate change are going to come out and say this is a huge success, and they're going to say we're all in it together. No, we're not. This is not. We're not in the same boat. We need to kick them out of the boat. Um, in terms of the 29th, I mean, uh, it's had a huge impact on our ability to make have our voices heard. I mean, how can you have frontline communities actually saying that these solutions are not real solutions if they're not allowed to march in the street, if they're not allowed to hold outside events? So it's had a huge impact uh, people's also fear um, because the government have really used this to clamp down. They haven't been looking at security; they've been looking at politics. Why are you allowed to have a Christmas market where you can get hundreds, thousands of people gathering in the middle of the street, but the moment you have more than two people holding a political message, is banned. So this is censorship, uh, and unfortunately, it's been instrumentalized by the French government to try and shut up criticism around the COP. İklim için. Polonya'daki COP'ta biliyorsun herkesi dışarı çıkarmışlardı. Hayır yanılıyorsun biz kendimiz çıktık. Sivil toplum müzakereleri terk etti çünkü açıkça politikacılar insanları değil kirleticileri dinliyordu. Benim için çok anlamlı bir andı çünkü şöyle dedik. Bakın siz kirleticileri dinlemeye devam ettikçe bizler burada bulunarak tüm bu süreci haklı çıkarmayacağız iklim değişikliği gibi bir konu bizleri değil onları dışarı atmakla çözülür. Bugün ama burada tam tersini yapıyoruz. Bugün kirleticileri atıyoruz. Bu sene COP21'in başkanı ilk defa bu COP'ta çözümlerin de sunulduğunu söyledi. Ama kimse ona peki kim bu çözümler diye sormadı. Evet doğru. Bence de bu Laurent Fabius yani COP21'in başkanı François Hollande ve diğerlerinin bu sözde çözümlerle yakın ilişkilerinin olduğunu gösterir. E, NG, e, ÖDEF, Ö, ÖDF ve tüm diğerleri aslında çözümlerin değil sorunların bir parçası. Ne yazık ki hükümetlerimiz bunların bir çözüm olduğuna ikna olmuş durumda. Gördüğümüz kadarıyla bu şirketler biyoyakıtları, GDO'ları, iklim tarımını, doğalgazı ve bunun gibi şeyleri pazarlayarak kendilerini yeniden iklim dostu olarak markalaştırıyorlar. En üzücü olan ise insanları gerçekten ikna ediyorlar. Bu büyük alanlarda hükümetin de desteğiyle çözüm diye sergi yaptıkları zaman insanlar da bunların çözüm olduğunu düşünüyor. İnsanlara bunların çözüm olmadığını inandırmak ve insan odaklı çözümler bulmak işte bu tam bir iş.'' Korsan reklam eyleminden haberin var mıydı? Evet mükemmel. Mükemmel bir eylemdi. Sürekli reklama maruz kalıyoruz. Bunları kamusal alanlara koymak insanları her gün nelere maruz kaldığımızı ve şirketlerin söylediği yalanları sorgulatıyor. Korsan reklamlarından bir tanesinde Volkswagen yakalandığımız için üzgünüz yazıyordu. Bu gerçekten çok zekice bir eylem. Tam söylemek istediğimiz meselenin özüne iniyor. İnsanlar anlıyor ki bu şirketlerin iklim müzakerelerini karar alıcılarından ve politikacıların da çok çok uzağında olması gerekiyor. Son iki soru. 29'unda yasaklanan eylemler için ne düşünüyorsun? Sence COP21 ve Liderler Günü'nde etkisi oldu mu bu yasakların ve de COP21'den beklentin neler? COP21'den beklentim çok uzun bir zamandır oldukça düşük çünkü çözüm diye pazarlanan büyük şirketlerin artan etkisini görüyoruz. Sadece COP21 Grand Palais'de değil, Lima'dan Paris'e aksiyon ajandasının sponsorlarında da görüldüğü gibi iklim değişikliğine neden olan büyük şirketleri bize çözüm diye getiriyorlar. Bu yüzden gerçekten COP21'in bizi şimdilik göründüğü kadarıyla bu büyük buhrandan kurtaracağına inancım çok az. Ama en sonunda hükümetler gelip bu çok büyük bir başarıydı diyecekler. İklim değişikliğine neden olan şirketler gelip bu çok büyük bir başarıydı diyecekler ve hepimiz bir geminin yolcusuyuz diyecekler. Hayır değiliz, aynı gemide değiliz. Onları gemiden atmalıyız. 29'una gelince tabii seslerimizin duyulmasında büyük bir engel oldu. Yani ön saflardaki toplulukların gelip bunların çözüm olmadığını söylemesini nasıl sağlayırız? Yürüyüş yapmalarını, etkinlik yapmalarını yasaklarsak. İnsanları aynı zamanda korkuttular çünkü hükümet bunu kapan gibi kullandı. Bu bir güvenlik sorunu değil, bu siyasi bir sorun. Yani nasıl oluyor da yüzlerce binlerce kişinin bir sokakta toplandığı Noel pazarlarına izin veriliyor da iki kişiden fazla insan yan yana gelip bir politik bir mesaj söylediği anda yasaklanıyor. Yani bu bir sansür ve ne yazık ki Fransa hükümeti tarafından COP21'e yönelik eleştirileri susturmak için kullanılıyor. İklim için. Over the green, green, green. d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines, toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut c'est pour les du marketing. On veut du green, green, green, green, green, green On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon, on veut du green, green, green, green, green, green washing. İklim için. Paris Zirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Murat Can Tombil. Well, on the road again. I'm on the road. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıydı. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.